Postaren eskakizun bat zen etxe guziak zenbakitzea, Haien lana bai eta sukojian lana egesteko moduan. Etxea izenbakiak ematea bai, baina izenak ere atxikitzeko sedea erakutsi dute inguruko autetxiek. Garko tresnai esker, izen guzi hauek numeritzatuak izanen dira departamentuak plantan emanduan plataforma batean sartzeko ondotik. Lan hori eramateko azparnen lujaldeko erri bakoitzean taldeak sortu dira azparnen beskoitzen lekorne edo makean tokian izenak atxikiak izan daitezen. Lan hori, Euskal eta EEP rekin eramanen da, Lucien Betzbeder lekorneko hau zapesa eta azparneko lujaldean ondarea zarturatzen da. Eh, bai, uh, kadastran idatzia diren uh, izenak, bilzeko, baita ere nola erraiten dien toki tokien eh, izenak nola erreiten dien. Hala, hori uh, eh, eskualtzeniak uh, eh, handia uh, ekartzen du nola erreiten diren eta, bon, gio, oran buru izen bat... Uh, edo atxikitzeko eta izen hori gero eh, gure uh, herriko etxetako paper guzietan ofizialtasun bat uh, eh, lort lezake. Karrika etxe auzo edomendiauan izenak Euskara garbian behitz idatzi eta hauzkatzea da asmoa. Espero da beraz izen historikoak atxikitzea, erritarrak ere bilketa hortan parte ajaraziz, luzarako lana izanen dela aitortu du Lucien Betbederek.